Тоа беше првата глава. Па, малку отидовме и во Кана, ама ќе почека Кана за некоја друга прилика. Значи свадбата. Има многу во оваа глава. Ние ќе се обидеме само да да ја започнеме, затоа што само во првите неколку стиха толку многу нешта може да се кажат што Прашање е, значи, ко, во колку наврати ќе мора да се навракеме и да, да, да проучуваме од само од првата глава, иако може би од 19 стих, од како Исус ги повикува, ги собира учениците, може би малку е така по, по набрзина ќе опоминеме тој дел, но не смееме првите 18 стиха туку така да ги поминеме, затоа што се многу значајни и битни. Значи, интересно е тоа како Јован го почнува своето Евангелие. За разлика од другите евангелисти. Сетиме на Матеј. Матеј почнува со родословот. Значи, со од тоа каде, од каде Исус потекнува, како човек. Но, Еве Лука спомнува исто така родословие. Но Јован започнува од самиот почеток. И тоа кој почеток? Вели во почетокот беше словото. За кој почеток станува овде збор? Знаете, сличен почеток има самата Библија. Мојсе, петокнижието го започнува на сличен начин и вели во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Ама овде е во прашање еден друг почеток. Значи, Јован вели, во почетокот беше Словото. Овде нямаме никакво создавање. Овде, овој стих ни кажува дека уште на почетокот постоеше Словото, беше, екзистираше Словото. Значи, овој почеток е почеток кој што е пред почетокот во прва Мојсеева. Много очигледно, нели? Че во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога, односно со Бога е подобен превод, и Словото беше Бог. Тоа беше во почетокот со Бога, и се стана преку Него и ништо што стана не стана без Него. Овие три стиха ќе не бидат предмет на проучување ова вечер. Значи само овие три стиха. Ти прочитам пак. Во почетокот беше Словото. Словото со голема буква, верувам и во вашите преводи. И Словото беше во Бога, односно со Бога, и Словото беше Бог. Тоа беше во почетокот со Бога. И, да, третиот стих го испушти. Все стана преку Него и ништо што стана не стана без Него. Значи, очигледно дека Словото постои од пред било што друго, што било подосно создадено. Затоа што стихот вели дека се станало преку Словото. Е сега, кој е Словото? Ова е многу битно. Јован сака веднаш се од почетокот да ни каже една голема вистина која што вистина за жал, многу малку евреи ја прифатили ден денеска, знаеме дека тие очекуваат некој си свој Месија, веруваат во свој Бог, но Исуса не го признавале како таков. Да, Исус има своје родословие, да, бил таму син на, на столарот Јосиф и на Марија, но Исус не е Бог. Дори и денеска имаме цели деноминации, кои што не можеме да ги наречеме христијани, го порекнуваат ова. Не веруваат дека Исус е Бог. Е сега, Псалм 33.6. Ова мисла со Словото било познато и што Стариот Завет. Чијеко некои може би ќе кажат, малку подосна ќе спомнеме за тоа, дека може би Јован зел некои идеи од старо старо-грчките филозофи. Но не, сепак тоа што тој го пишува за Словото, го зел Стариот Завет. Во 33 псалм, 6 стих, иако во поинаква форма е спомнато Господовото Слово, вели Господовото Слово ги создаде небесата и здивот на неговата уста целото нивно воинство. Значи, Словото создаваш, односно се стана преку него, се што беше создадено стана преку Словото. И не можеме да го испуштиме овде стихот во Колосијаните прва глава, значи Колосијаните прва глава е следниот стих, Во контекстот на овие стихови јасно се кажува значи, дека станува збор за Исус Христос, значи, еве, читаме 16, 17 стих и 15. Тој е образ на невидливиот Бог. Кој е тој кој што е образ на невидливиот Бог? И во евреите во првата глава Павле спомнува нешто слично. Првороден на секој создание, зашто во него е создадено се, што е во небесата и на земјата, видливо и невидливо, било престоли или господства, или началства, или власти, се е создадено преку Него и за Него. Преку Исуса Христа беше создадено се. А Јован започнува, во почетокот беше Словото, и Словото беше со Бога, и Словото беше Бог, во почетокот Словото беше со Бога, и се стана преку Него, и ништо не стана што стана, значи, освен преку Него. Значи, очигледно, веќе е јасно и од овој стих, но еве прочитаме уште некој, дека Словото го представува Исуса Христа. Прво Јованово послание, прва глава. Прво Јованово послание, прва глава, од први до трети стих. Истиот писател Јован овде го спомнува словото на животот а и во самото Евангелие свое, во првата глава, значи, спомнува дека во тоа слово беше животот. Словото на животот. Станува збор за истото тоа, слово. Со големи букви, слово. Она што беше од почетокот, што го чувме, што го видовме со своји очи, што го наблюдувавме и што го опипаа нашите раце за словото на животот. И животот се јави. И ние го видовме и сведочиме и ви навестуваме вечен живот, кој беше со таткото и ни се јави нам. Она што го видовме и чувме, што, го, што ви го навестуваме и вам, за да имате и вие заедништво со нас. А нашето заедништво е со таткото и со неговиот син Исус Христос. Се повторуваат малта не е истите мисли од прва глава Јован. Исус Христос беше со таткото. Тоа е тоа слово на животот. Тоа е животот, кого што, кој што се јави, вели Јован, ни се јави и кого го видовме и за кого сведочиме. Словото на животот. Откровение 19 глава. Значи, забележуваме дека Словото како израз и тоа поврзано со Исуса Христа го спомнува само Јован. Пишува во првата глава во својата Евангелие, пишува и во првата глава во своето послание, а пишува и во Откровението, 19 поглавие. Од Откровение, 19 глава, значи, читаме 11 па до 16 стих. Кој е оно јавач на белиот конј? И видов отворено небо и ете бел конј, и оној кој седеше на него, се вика верен и вистинит, и суди и војва прадно. Очите му се огнен пламен, а на главата многу круни и носи напишено име, кој никој не го знае освен него. И беше облечен во облека потопена во крв. И името му е Божјо Слово. А небесните војски на бели коњи, облечени во бел, чист лен, го следеа. И од неговата уста излезе остар меч, за да, го удира со за да ги удира со него народите, и тој ќе им биде пастир <clears throat> со железна палка, и тој ќе ја гази кацата на виното на лутиот гнев на Бога Семокниот. А на неговата наметка и на неговото бедро има напишено име Цар на царевите и Господар на господарите. Неговото име Божие Слово. Јасно е дека овој опис е опис за Исуса Христа, царот на царевите, господарот над господарите. Или 1 Јованово 5.7, колко и да овој стих е спорен, нели се вели дека е допишан, па и овде Константинов го ставил во заграда, сепак ќе опрочитам. 1 Јованово 5.7. 1 Јованово послание. 5 глава, 7 стих. Зашто троица се кои сведочат на небото. И се забележите. Таткото, Словото и Светиот Дух. Јасно е, кој е Словото? Таткото, Синот и Светиот Дух. Ова е Божеството. Светото Тројство. И сега се вратиме повторно во прва глава значи, од Евангелието по Јован, И на сето ова, да го спомнем и 14 стих, кој што ќе биде предмет на проучување понатаму. Значи, Евангелие според Јован, прва глава, 14 стих. И Словото стана тело и се настани меѓу нас и ја видовме неговата слава, славата што ја има како единороден од таткото, полн со благодат и вистина. За кого станува? Иисус. Словото се отелотвори. Ова е моментот не, нов почеток, да кажеме, значи тогаш кога словото, кое што беше од почетокот, кое што нема всушност почеток, од кое што настана се, се отелотвори, се симна на земјата, стана човек, како еден од нас. И сето тоа за да ја видиме неговата слава, господовата слава. Интересен е овој израз се настани меѓу нас. Мислам дека братјани порано има спомнувано. Тоа е истиот израз што се користи за распнување на шатор. Значи, се вратиме во Стариот Завет и зошто беше, зошто беше она заповед ја добил Мојсеј од Господа да го направи светилиштето, она скинија, она шатор во пустината. Со една единствена цел, за да Господ се настани меѓу нас, да пребива меѓу нас а сушност тоа беше слика на Исуса, сите тие символики укажуваа на Исуса во светињата. И дори во Новиот Завет, кога Исус се раја, значи кога тоа слово ќе се отелотвори, што вели ангелот на, на Јосиф и на Марија, наречете го Емануел, што значи Бог со нас. Значи Бог се настани со нас, пребива со нас. нормално поради вековната желба Божија да биде повторно со нас. Затоа беше и светилиштето, затоа беше и тој совршено направен план. Затоа и Исус зеде човечко тело, за да биде со нас, за да биде близок со нас, затоа што копне по нас, затоа што му недостасува. Значи, Јован започнува со божественото потекло на Исус, за разлика од другите евангелисти. Матеј укажува родословот, неговото човечко потекло, но Јован веднаш од почетокот сака да каже дека Исус е Бог. Инаку залудно е. <laughs> И нашето верување, нашата вера залудно е и нема смисла ни Евангелието, ако Исус е нешто друго, односно е само човек. Е сега, околу поимот логос, слово, овој термин им бил познат и на евреите, прочитавме и некој стих, но и на грците. И не случајно Јован вака го започнува својот евангелие. Многу мудар начин бил инспириран на ваков начин да се обрати не само на евреите, туку и на незнабошците и големото грчко влијание на грчката култура, што тие го имале во тоа време врз евреите. И прочитав дека некој Платонов филозоф рекол дека почетните неколку реда, значи овие три реда, да кажеме, три стика што ги прочитавме од Јовановото Евангелие, би требало да бидат испишани со златни букви, рекол колку овој израз логос им бил соодветен и близок и на грците. Познаете, ка самиот Платон а, имал многу возвишена а, слика за Господа, како чист, како голем, а од друга страна има многу негативна слика за стварност, односно за материјата, се што е материјално. Ова може би братацо повеќе може да ни каже, доста е начитан од некој, некоја таква литература. И сега на Платон му требало, му требало некоја личност, некој посредник меѓу материјата и меѓу Бог. И тоа било според него токму логосот, словото. Некој кој што ќе се занимава со валканите работи. Значи Бог е далеко од материјата, тој е чист, материјата е нечиста, далечна и токму словото е тоа кој што треба да биде некој вид, некој вид спој, посредник. И дури подосна некои други филозофи, како Хераклите спомнат, <clears throat> ја прошириле оваа идеја на Платон, па според нив Словото било вечно, Словото е Создателот, одржителот на Вселената и извор на целиот човечки разум и интелигенција. Видите како, значи, слично размислување како и а, почетокот на Јовановот Евангелие. И неслучено Јован бака го започнал својот Евангелие. Ова е на некој начин а, инспирација, слична инспирација што ја добил и Павле кога проповедал на аеропагот. Да се подсетиме на тој настан во Дело Апостолски 17 глава. Дело Апостолски 17 глава Павле се наоѓа во Атина кај аеропагот и не туку така му текнало Туку Светиот Дух го инспирирал да започне вака со својата проповед пред насобраните атињани. Значи од 22 стих. Тогаш Павле застана среде аеропагот и рече Луѓе атињани, <clears throat> гледам по се дека сте многу побожни. Имено, минувајќи и наблюдувајќи ги вашите светини, најдов и жртвеник, на кого што е напишено на непознатиот Бог. И почнува сега да прави цела една проповед околу непознатиот Бог, за да им го доближи всушност небесниот, единствениот Бог, постоечки, на незнабожците, во случајов на атинјаните. Така и Јован. Не заборавете, спомнавме, ова Евангелие за разлика од другите Евангелие за втора генерација, Евангелие, Евангелие за секоја генерација после генерацијата која што живеела за времето Христово, доека тој нели <clears throat> бил човек и одел по земјата, што велиме. И наменето и за нас, и ние сме дело тие незнабошци, и за грците, и за сите, за сите оние кои што ќе поверуваат. И многу досетливо, многу, значи вдахновено од страна на Јован, да го стави во центарот, значи на самиот почеток во своето Евангелие токму логос, словото кој што толку им било близко и на грците. Е сега, да се позанимаваме со повторно со овие три стига, малку од поинаков аспект, односно тука сме кај тоа, кога веќе откривме дека Словото е Исус, го представува Исуса, тогаш изразот во почетокот беше Словото. Кажавме дека, што значи? Словото е, екзистира постои пред било што друго да постои. Словото е вечно. Односно, Исус е вечен. Еве неколку стиха. Откровение 22.13. Што вели Исус за себе си? Повторно запишено од Јован. 22.13. Јас сум Алфа и Омега, Или почеток и крај, првиот и последниот. Евреите 13.8 Послание до Евреите 13.8 Исус Христос е из вчера, денес и довек. Ој сте кажува дека е неменлив, меѓуто и дека е вечен. којто е кој што може да биде вечен? Само Бог. И видите, го вториот дел од првиот стих, Словото беше со Бога, што укажува на една близкост, на едно заедништво, меѓу Словото и Отецот, Бог. Од секојаш, веле Елен Вајт, биле заедно, биле едно, од секојаш. И зарем не веле Исус на ова би го додали оној трети стих, односно, да, односно вториот стих, се извинувам, тоа беше во почетокот со Бога. Уште една потврда, сака да ни каже Јован. Тоа, Словото, во почетокот, и секогаш, всушност, беше со Бога, е со Бога. Јован 17.5 Јован 17 глава 5 стих А сега, татко, прославиме, ова е молитвата Христова, ти, значи прославиме ти во себе самиот, со славата што имав при тебе пред создавањето на светот. Еве во тоа заедништво. Или кога Јов, э, <clears throat> Исус во 10 поглави поглавје од Евангелието по Јован, повторно 30 стих, ќе каже нешто за што за малку ќе окаменувале. Јас и татко ми едно сме. Ово израз словото беше со Бога и кажува нешто друго, дека словото е нешто поинако од, односно, е друга личност во однос на Бога. Словото беше со Бога. И она што јаковините сведоци се обиделе поинако да го преведат, па да си направат цела догма околу тоа. И Словото беше Бог. Последниот дел од првиот стих. Словото беше Бог. Појасно не може да биде. Значи, Исус беше од почетокот, пред се друго, се друго настана преку Него и за Него, како што вели Колосијаните. Исус беше со Бога, И Исус беше Бог. Исус е Бог. Што има нејасно друго? Исус е Бог. 1 Иоанна 5.20. 1 Јоанов послание 5.20. Исто така знаеме дека Божиот Син дојде и ни даде разум за да го познаеме вистинскиот, И ние сме во вистинскиот, во Неговиот Син Исус Христос. Тој е вистинскиот Бог и вечен живот. Јован го нарекува Исуса вистински Бог и вечен живот. Може ми најдобар најдобри стихови според мене, кои што самиот Исус ги искористи за да им ги затвори уш, а, а, устите на фарисеите, се стиховите во 22 глава од Матеј, па ја би сакал да отворите таму, Матеј 22 глава. Знаете, постојано се мачел, буквално се мачел за да им покаже и докаже дека на вистина е Бог, дека е божествено существо, дека не е само човек. И бил постојано отфрлан. И видите сега ова, од чет... последните стихови, од 41 стих, 22 поглавје Матеј. Каков одговор овде можат да дадат сите оние кои што негираат дека Исус е Бог? Веројатно, нема да се осмелат ако сакаат да разберат, да постават повеќе прашање, како што не се осмелиле и фарисеите да постават повеќе прашање. А кога фарисеите беа собрани, Исус ги праша, што мислите за Христа? Чии сине? Чии сине Месијата? Што мислите за Месијата? Му рекуа Давидов, сите знаеле како од пушка евреите, дека од Давидово колено ќе дојде им рече како тогаш Давид преку духот, значи вдахновен, од духот го нарекува Господ, велејки, и сега ги навреке на 110 псалм, првиот стих од 110 псалм, му рече Господ на мојот Господ. Седни од мојата десна страна, доека ги положам твоите непријатели под твоите нозе. И така, кога Давид го нарекува Господ, како тогаш мој син, како сега и син, ама и Господ го нарекува. И никој не можеше да му одговори ниту збор, ниту некој се осмели од тој ден веќе да го праша. <laughs> Се водушевам на оваа мудрост, значи, водена од Духот Свети, што многу верни го, ја покажале, посебно Исус, за време на својата служба. Им ги затвори устите не можеа, не се осмелија повеќе ни да прашаат. А само да се навратиме на тој 110 псалм, за кратко. 110 псалм. Први стих, Господ му рече на мојот Господ, седи одесно до мене, додека не ги положам твоите непријатели за подножие на твоите нозе. Кој е овој Господ и кој е другиот Господ што му вели на вториот, значи дека ќе седи одесно од него, ќе владае со железен жезал, ќе ги положи сите непријатели по своите нозе. Прво послание до Коринјаните 15.25. Прво послание до Коринјаните 15.25. Зашто тој треба да царува, зборувајќи за Исуса овде, Павле, зашто тој треба да царува доека не ги положи сите своји непријатели по своите нозе. Тој е Исус. Или Евреите 1.8. Послание до Евреите 1 глава 8 стих. А за Синот вели, за Исуса, Твојот престол Боже стои во сите векови и жезол на правдата е жезулот на Твоето царство. Исус е Бог. Тешко е на нас ако беше поинако. Ако еден смртен човек, еден обичен човек го положеше животот за нас. Тој ще нема спасение. Тоа можеше да го стори само дародавецот на живот. Оној кој што е живот, самиот по себе, извор на животот, кој што има живот во себе не позаимен. Само тој можеше да го даде својот живот, за да можеме ние да живееме. Значи, Исус постои од вечност. Тоа е оно што Јован сака да ни го каже во првите три стиха од својата Евангелие. Тој е Бог, тој е одвоена личност, а сепак е едно со Таткото. Го гледаме во заедница со Него, беше со Бога. Беше Бог, беше од почетокот. Исус е вечен, Исус е Бог, Исус е посебна личност, а сепак е во заедница едно со Таткото, едно со Бога. Овде има многу вистини само во овие први три стиха од прво Јованово. И овие или слични мисли ќе се повторуваат и понатаму низ Евангелието по Јован, Но сега за сега мислам дека е доволно и одговоривме на многу битно прашање. Кој е Словото и дека тоа Слово, односно Исус е Бог. Јован, своето Евангелие, го започнува со тоа да ни открие, да ни го открие Божественото потекло на Исус. Зато што е многу битен момент и многу битно за сваќање, ако сакаме понатаму да ја градиме верата. Нека му е слава на Бога за ова прекрасно Евангелие, од кое што многу нешта, може би што сме ги знаели, ќе ги обновиме, а многу нешта, може би, и ќе ги за прв пат слушнеме. верувам дека едно вакво проучување ќе биде за доброто на секој од нас, значи, стих по стих, за да се задлабочиме длабоко во едно од најубавите Евангелија. И на кого би можеле да му веруваме, ако на, не на оној кој што наистина бил најблизок до Исуса од учениците. Тој бил Јован. Нека мој слава на Бога уште еднаш.